islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati, jihodi ham vafoti bu islom tarixi biz Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu ni davrini tanlagan bu islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati, jihodi ham vafoti بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بجن إن شاء الله الله سبحانه وتعالى أنا مدى دبلا ينا تاريخ تورس دا صحبة غلامس زي راكبو تاريخ إنساننا جويا كي كيلجيك خالتنا بلغل بردين آمل الله سبحانه وتعالى قرآن كريم دا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فقصص القصص لعلهم يتفكرون bu oyatlar hammasi tarixni musulmon hayotida katta ahamiyati bor ekanligiga dalolat qiladi. Bugungi bir-biriga bog'langan silsilaviy darsimiz tarixni eng muhim bo'lgan nuqtasi o'tish davri. Bu davrda islom qanday qilib bir holatdan ikkinchi holatga o'tganligi, qanday qilib dindagi egri yo'lga kirishlar, dindagi yangi bid'iy narsalar hosil bo'lganligi, qanday qilib bu o'rinda ashab ikromlar insonlarni to'g'ri yo'lga olib chiqqanligi, tabi'inlar, atba tabi'inlar bularni yo'lidan yurganligi to'g'risida xabar beradi. va yana bu dindagi manhajdan chiqishlik, to'g'ri yo'ldan Rasululloh vasallamni ko'rsatmasidan chiqqan o'rinda sahobalarni tutgan o'rni bular haqida xabar beradi. Bular hammasi katta-katta hodisalar bo'lib tarixda bitirib qolgan. Lekin bu tarixlar afsuslar bo'lsinki, ko'p o'rinlari buzilib ketgan. Bizgacha yetib kelgan manbalarni aksariga o'zgartirishliklar kiritilgan. Xosatan o'sha o'tish davri bo'lgan ashoblarni Rasululloh sallamni alayhi vasallamni vafotidan keyin xosatan fitna ummat ichida boshlangandan keyingi davrlarda yozilgan manbalarni ko'piga inhirofatlar noto'g'ri qo'shimchalar din dushmanlari bo'lsin, bular qo'shganlar. Lekin islom tarixshunos olimlardan boshqa mustashriqlar, nasoralar ham bu davr to'g'risida ta'liflar yozgan. Subhanalloh, bularni tarixlariga bir e'tibor bersiz, misol uchun mana George Zaydan mustashriqlardan go'yoki bu ashoblarni davri o'tish davri, xosatan o'sha fitnani avval boshlanayotgan davrlarini sarguzashtli qissalar kabi zikr qilishgan o'zlarining kitoblarida. Va yana o'sha davrda yozilib qolgan kitoblarni yoki bo'lmasam hozirgi kunimizgacha yetib kelgan manbalarni aksar insonlar buni noto'g'ri tushunishadi. Shuning uchun bu biz aytib o'tadigan va xabar beradigan silsilaviy tarixga oid darslar inshaalloh va xosatan o'sha davrdagi bo'lgan voqea hodisotlarni insonlar fahmida noto'g'ri tushunib qolgan o'rinini to'g'rilashlik. Buni qodir bo'lganimizcha inshaalloh gapirib va xabar berib o'tamiz. O'sha davrdagi voqea hodisatlarni ta'lif qilgan olimlar juda ham bisyor. Lekin eng ishonchli bu Imom Tabari rahimahullohni tarix kitoblaridan aksar biz foydalanilgan manba Imom Tabariyniki bo'ladi. Bu tarixni manbalarni keltirishlikda falon yili falon ish bo'lgan falon yili falon ish bo'lgan, falon holatda mana bunday janglar bo'lgan deb turib ma'lumot o'laroq sirat kabi aytib o'tishlik emas, balki biz bu o'rinda qissa uslubida bu tarixni aytib o'tishlikni maqsad qilgan. Shuning uchun bu tarix bahsimizda Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu ni shaxsiyati ni tanlaganmiz. Chunki Abdulloh ibn Zubayr shu davrni, o'tish davrini hammasini bosib o'tgan. Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu bu kishi ulug' sahabalardan mashhur olim Rasul sallamni xos shogirdlaridan Ubadala, ya'ni Abdullohlarni biri Abdulloh ibn Zubayr, Abdulloh ibn Amr ibn al-As Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar. Bu kishilar Ubadala deb nomlangan o'shalarni biri. Bu kishini boshqa xosatan Ubadala'lardan, Abdullah'lardan farqli taraflari bo'lgan. Abdullah ibn Zubayr mashhur chavandoz, mujohid bo'libgina qolmasdan yetuk olim ham edi. Abdullah ibn Zubayr ibn al-Avvam radiyallahu anhu bu kishi ashablarini o'rtasida sanoqli chavandozlardan edi. Va yana Abdullah ibn Zubayr sanoqli ibodatgo'y kishilardan biri edi. Va yana Abdullah ibn Zubayr sanoqli olimlardan edi. Bu kishidagi mana jamlanayotgan sifatlar boshqa kishilarda jamlanmagan edi. Mujahid ibn Jabr ibn al-Hajjaj rahimahulloh tabiinlardan mufassir olim aytadiki, insonlar ojiz qolgan, ya'ni eplolmagan biror bir ibodat bo'lsin, Abdullah ibn Zubayr bu ibodatni qilishlikni uddalay bilardi. Ya'ni ibodat shu darajada bo'lishligi mumkinki, misol uchun aytsak, insonlarni aksari musulmonlarning aksari tahajjud namozni 100% o'qimaydi. Va 100%li tahajjud namoz o'qiydigan kishilar o'sha umumiy insonlarning ichida ajralib turadi. Endi umumiy insonlarning ichida ajralib turgan tahajjud o'qiydigan kishilarni ichida tahajjudni uzoq o'qigan, tunini aksar qismini tahajjud bilan o'qiydiganlar ularni ichidan yana ajrab turadi. Endi o'shalarni ichida tunini tahajjud bilan o'tkazadigan kishilar ularni endi xos lari bo'ladiki, Abdulloh ibn Zubayr shunaqa kishi bo'lgan. Biror bir ibodat insonlar mashaqqatlanadigan darajaga yetgan vaqtida to'xtatganda ham Abdulloh ibn Zubayr bu ibodatni qilgan. Mujahid rahimahulloh aytadiki, yomg'ir yog'ib Ka'batullohni suv bosdi. Ka'batullohni suv bosib, insonlar hattoki tawaf qila olmaydigan darajada suv Ka'batullohni ko'mib qoldi. Abdulloh ibn Zubayr suzgan holatda Ka'bani tavof qildi. Birorta odam qilmadi magar Abdulloh ibn Zubayr. Mashalloh. Abdulloh ibn Zubayr mujohid kishi edi. Mujohidligini tengi yo'q. Bu kishidagi qalbida jo'sh urgan shajoatni misli yo'q bo'lgan. O'zini tengdoshlarini ichida. Hattoki Hisham ibn Urva bayon qiladiki, rivoyat qiladiki, Abdullah ibn Zubayrda birinchi bo'lib chiqqan kalima tilidan bu qilich bo'lgan. Mashaalloh. Shuning uchun Abdullah ibn Zubayr tug'ilganidan boshlab to vafot qilgunicha tilidan ham, qo'lidan ham qilichni qo'ymagan. Birinchi bo'lib gapirgan narsasi qilich bo'lsa, oldida doim qilich yurgan. Ibn Yanaqil Makki rahimahulloh bayon qiladi. Kunlardan bir kuni masjidga kirdim, namoz o'qidim. 2 rakat namoz o'qidim. Namozni boshlaganimda Abdullah ibn Zubayr ruku qilgan edi. 2 rakat namoz o'qimoqchi bo'lib boshladim. Fotihani o'qib, Baqarani o'qidim. Ali Imronni o'qidim, Nisoni o'qidim. va Moidani o'qidi. Abdulloh ibn Zubayr rukudan boshini ko'tarmagan edi hali. Ibn al-Yanaq al-Makki rahimahulloh ikki rakat namozida Moidani tugatgan. Lekin Abdulloh ibn Zubayr o'sha muddatda hali boshini rukudan ko'tarmagan edi. Ibodatini sifatlab keltirgan kishilardan faqat Ibn al-Yanaq al-Makki bo'lmagan. ko'plab kishilar Abdulloh ibn Zubayrning ibodatini sifati to'g'risida gapiradi. Aytishlaricha Abdulloh ibn Zubayr sajda qilgan holatda tursa qush keladida Abdulloh ibn Zubayrni ustiga qo'nadi. Ustida o'tiradi rohatlanishlik uchun qush. Go'yoki qush bu masjid bir ustunlari yoki masjiddagi biror bir kichikroq suppacha deb o'ylasa kerak vallohu alam deyshadi. Shuning uchun Abdulloh ibn Zubayr Makka kabutari nom olgan. Hattoki Abdulloh ibn Zubayrga qarama-qarshi bo'lgan oiladan Abdul Malik ibn Marwan Umaviylardan o'rtalarida katta ixtilofatlar bo'lishiga qaramasdan Abdulloh ibn Zubayrni shunday sifatlaydi. Abdullah shajoatli va shajoatlilar oilasidan. Imom Suyuti rahimahulloh aytadiki, Abdullah ibn Zubayr Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ahli oilasi bo'lgan Oyisha radhiyallohu anhani qo'lida tarbiya topgan va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan hadislarni rivoyat qilgan. Ammo Abdullah ibn Zubayrning nasabi ham juda Makka qabilalarining ichida sharafli qabilalardan Quraysh qabilasiga mansub kishi bo'lgan. Otasi tarafdan nasabi Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn al khuwaylid Khuwaylid bu kishi Hadija radhiyallohu anhoni dadalari bo'ladi. Hadija radhiyallohu anha ummahatil mu'mininlarni eng kattasi hisoblanadi. Sallallohu alayhi va sallamni avvalgi oilasi. Demak, Abdullah ibn Zubayrni katta bobosi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni zavjai mutahharasi bo'lgan Hadija radhiyallohu anhu dadasi. Ammo ona tarafidan nasabi bu Abdulloh ibn Zubayrning onasi Asma bint Abi Bakr radhiyallahu anhu ajma'in. Abu Bakr radhiyallahu anhu ning qizlari Asmoning o'g'li bo'ladi. Abdulloh ibn Zubayrni katta dadasini onasi bo'lsa, ya'ni Zubayr ni onasi bu Rasul sallallohu alayhi vasallamni ammalari bo'lgan sofiya bint Abdul muttolib endi ona tarafidan onasi asma bint abu bakr aytib o'tdik va ona tarafidan katta bobosi abu bakr roziyallohu anhu bo'ladi va xolasi oysha roziyallohu anhu tarixda qaysi insonga mana bunday nasab mansub qilinadi abdulloh ibn zubayrni tavallud topishligi haqiqiy musulmonlar uchun fath bayram bo'lgan chunki musulmonlar Makka dan madinaga hijrat qilgan vaqtida musulmonlar o'rtasida yahudiylar mishmish tarqatdi aytishdiki musulmonlarga endi o'g'il farzand tug'ilmaydi musulmonlar o'g'il farzand ko'rolmaydi chunki biz ularni sehrlab qo'ydik dedi. Haqiqatan tug'ilgan go'dak Madinada ba'zi bir o'rinlarda vafot qilib qolgan. Shuning uchun bo'lsa kerak yahudlar biz bularni sehrlab qo'yganmiz, o'g'il farzand ko'rishmaydi degan. Bu voqea bu mishmish hattoki Qurayshga ham yetib bordi. Quraysh aytdiki musulmonlarga Yahud sizlarga o'zi kifoya qilib qolibdi-ku. Yahudilarni o'zi sizlarga yetadi endi. Bo'ldi sizlarga o'g'il bola tug'ilmaydi. Shun bilan islom ham yakuniga yetadi va o'zingizlar ham nasabsiz bir ahvolda qolasizlar deb Quraysh ham bu fikrni qo'llab-quvvatladi. Shu vaqtda Asma radhiyallohu anha Abu Bakr radhiyallohu anhu ning qizlari Makkadan Madinaga hijrat qiladi. Hijrat qilgan vaqtida bu kishi homilador bo'lgan. Qachoniki Madinaga kirib kelib Qubo masjidiga kelganda dard keladi, ya'ni to'lg'oq keladi. Chunki Asmo bint Tabi Bakr radhiyallohu anha ni oxirgi oyi edi homiladorligidan. O'shaga kelganda dard kelib to'lg'oq keladi-da, ko'z yorib tug'adi o'g'il bola tug'adi insonlar yig'iladi qarasaki o'g'il bola va vafot qilmadi chunki yahudlar mish-mish tarqatgandan keyin voqeada bir ikkita tug'ilgan o'g'il bolalar vafot qilgan edi qiz bolalar qolgan edi o'sha narsani ta'sirida insonlar musulmonlar endi biz o'g'il ko'rmaymiz ekan degan holatga kelib qolgan edi. Qarasa, bu bola o'lmadi. Insonlar yig'ildi, Abu Bakr radhiyallohu anhu ga xabar qilindi bu narsa yetkazib xush xabar qilinganida Abu Bakr radhiyallohu anhu keldi, ko'tardi. Abu Bakr radhiyallohu anhu ko'tardi. Insonlar takbir aytdi, Allohu akbar, Allohu akbar. Alloh subhanahu va taolo yahudlarni hol qildi. Yahudlarni aytgan gapini yolg'on qildi Alloh subhanahu va taolo deb haqiqatda bu bolani tug'ilgani fath bo'lgani musulmonlar uchun. Insonlar shu yo'sinda Abu Bakr radhiyallohu anhu boshchiligida takbir aytib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilariga borishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bolani quchog'iga oldi. Bir dona xurmo oldida og'izlarida yumshatib chaynab Abdulloh ibn Zubayrni og'ziga soldi. Birinchi bo'lib Abdulloh ibn Zubayr qorniga kirgan narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bu og'zidagi o'sha chaynab yumshatgan xurmosi bo'ldi. So'ngra Abu Bakr radhiyallohu anhu ga berdida ikki qulog'iga azon aytdi. Abdulloh ibn Zubayrni birinchi bo'lib eshitgan kalomlari bu dunyoda Abu Bakrni azoni bo'ldi. Azon ayt bo'lgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abdullah deb nom qo'ydi. Undan keyin Oyisha radhiyallohu anha Asma bint Abi Bakrdan talab qiladiki, Abdullohni tarbiya qilishlikdi. Asma bint Abi Bakr bunga rozi bo'ladi. Oyisha radhiyallohu anha bu balani tarbiyasini o'z zimmasiga oladi. Abdullah nubuvat uyida ulg'ayadi. Allohu akbar. Mana shu yerdan bilamizki, Oyisha radhiyallohu anha hadislarda Ummu Abdullah deb kunniyalangan. Ummu Abdullah deb kunniyalanishligining sababi Abdullah ibn Zubayrni tarbiyasini o'z bo'yniga olib, o'zini uyida Abdullohni tarbiyalaganligi uchun insonlar tomonidan Ummu Abdullah deb kunniyalangan edi. Qachoniki es xushini tanib ancha ulg'aygandan keyin Zubayr ibn al-Awwam o'g'liga Abdullohga aytib, "Sen bobing Abu Bakrga eng o'xshaydigan kishisan." Abu Bakr radhiyallohu anhu ga juda tuzilishi o'xshagan kishi Abdulloh ibn Zubayr bo'lgan. Faqatgina ba'zi bir ko'rinishda, ba'zi bir joylari farq qilgan bo'lmasam Abu Bakr radhiyallohu anhu ga arasa o'xshagan kishi bo'lgan. Insonlar Abdullah ibn Zubayrni sifatlaydiki, bug'doy rang kishi bo'lgan va juda oriqdan kelgan kishi bo'lgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu ham xuddi shunday bo'lgan. Faqatgina Abu Bakr radhiyallohu anhu dan bitta sifatida, ko'rinishda, tuzilishda bir joyida farq qilar edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu ni soqoli to'liq qalindan kelgan bo'lsa, Abdullah ibn Zubayr ni soqoli juda siyrak kishi bo'lgan. Aytadiki, o'zi meni soqolim mukammal bo'ldi 60 yoshga borganimda deydi. Soqolida sariqdan kelgan qizg'ish aralashgan rang bor edi soqolida. Peshonasining o'rtasida sajda alomati bor edi. Albatta Abdulloh ibn Zubayrni sajda alomati bo'lishligi kerak edi, chunki hozirgina sizga o'qigan namozini sifatlab berdik. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود Allah subhanahu va taolo muhammad alayhi alayhissalom bilan bo'lgan kishilarni sifatini bayon qilib yuzlaridagi sajda asoratidan bo'lgan siymolari haqida alloh taolo bayon qiladi ya'ni sajdani alomati bo'lgan ba'zi bir sahobalarni ko'p sajda qilganligidan va u davrda biz hozirgi holatimizga o'xshagan yumshoq narsalar kamdan kam uchraganligi uchun aksarlari yerga sajda qilgan, tuproqqa sajda qilganligi uchun sajdani ko'p uzoq qilganligi sababli peshonalari tuyani tizzasiga o'xshab ketar edi. Tuyani tizzasi bir e'tibor bergan bo'lsangiz, o'zi tuyani ko'rinishi Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bayon qilgan va ilal ibli kayfa خلقت Ibl tuyalar. Tuya bilan Alloh subhanahu va taolo qanday yaratilgan ekan bu mahluq deya insonlar tafakkur qilib Alloh subhanahu va taoloning azamatini bilishlik uchun tafakkur sababi qilgan tuyani endi tizzasi tuzza yordamida cho'ka o'rganligidan yerni misoliga o'xshagan bo'lib ketgan. Ba'zi bir sahobalarda ham shunday alomat bo'lib ketgan edi peshonasini. Abdulloh ibn Zubayrni ham ko'p sajda qilganligidan, uzoq sajda qilganligidan peshonasida shunday alomati bor edi. Zikr qilinishicha Abdulloh ibn Zubayr 3 narsada biror kishi bu kishi bilan bas kelolmas ekan. Birinchisi shajoatda. Madinatul Munawvarada Abdulloh ibn Zubayrga teng keladigan shuja' shajoatli inson bo'lmagan g'ayratli ikkinchisi ibodatda abdulloh ibn zubayr ibodat qilganida biror kishi bu kishini oldiga tusholmas edi uchinchisi fasohatda biror kishi abdulloh ibn zubayrga bas kelolmas edi juda fasih da'vatni juda qoil maqom qilgan holatda qilar edi abdulloh ibn zubayr birinchi Madinaga hijrat qilingan yilda tug'ilgan. Shuning uchun Abdulloh ibn Zubayrni hijrat yili bilan insonlar yoshini o'lchashgan. Shu yo'sinda Abdulloh ibn Zubayr islom havosida jihodiy fikrda katta bo'lgan. Qachoniki 2 yoshga kirganida Badr jangi bo'lib o'tgan. Badr kunida Zubayr ibn al-Awwam radhiyallohu anhu uchun uchmas izlar qolgan. Badr kunida Zubayr ibn al-Awwam radhiyallohu anhu ikki kuragini o'rtasida qattiq jarohat oladi. Qachoniki bu jarohat bitgandan keyin bu jarohatdan chuqur simon chandiq qoladi. Abdulloh ibn Zubayr o'sha chandig'iga qo'llarini kirgizib o'ynar edi. Tarixda zikr qilinishicha, Uhud kunida Zubayr ibn al-Awwam Badr kunidan ham qattiqroq islomga yordam beradi. Bu kunda mushriklardan, kofirlardan bir nechalarini qatl qilishlikka muvaffaq bo'ladi. Musulmonlar hazimatga uchrashlikdan oldin. Zubayr ibn Avvam qatl qilgan mushriklar orasida bir kishi bor edi. Bu kishi bu mushrik o'zini qo'lidagi uzun qilichi va bahaybat tuyasini ustida o'tirib olib raqibini yaqinlashtirmasdan qatl qilib yuborishlikka muvaffaq bo'ldi. Bir necha sahobalarni qatl qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bu haqida xabar berilganida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim meni bu kishidan himoya qiladi deganida Uzbayrum ibn Avvam chiqadi. Zubayr bu kishini qatl qilishlik uchun bor imkoniyatini sarflab, tuyasini atrofida bir yo'l topib bunga yaqinlashishlik maqsadida aylanadi. Qachoniki tuyasini orqa tarafiga aylanib o'tgan vaqtida bir sakirab tuyani ustiga minib oladida haligi mushrikni yerga qulatib o'sha yerda qatl qiladi. Ahzob jangi kunida ham Zubayr ibn al awwamni qahramonligi ko'ringan otasini. Ya'ni Abdulloh ibn Zubayrning otasi. Hijratning 5-yilida Abdulloh 5 yosh bolakay edi. Ahzob jangi bo'ldi. Abdulloh ibn Zubayr otasini bu kundagi ko'rsatgan kuchlik jangini o'z ko'zi bilan guvohi bo'lgan. Zubayr ibn al avvam o'sha kunda mushriklardan biri Xandaqni ustidan o'tishlikka muvaffaq bo'lib musulmonlar bilan jang qiladi. Zubayr ibn al-Avvom buni orqasidan tushadi, borib jang qiladi bir-biri bilan. Jang qilgandan keyin bu mushrik urinib Xandaqdan o'tib ketishlikka muvaffaq bo'ladi. Haligi mushrik ikkinchi marotaba o'tishlikka harakat qilganida Zubayr ibn al-Awwam buni payqab qoladida o'tgan vaqtida qilich tortadi. Haligi mushrikni shunday qattiq urganligi uchun qilich bilan hatto bu kofirni ikkiga bo'lib yuboradi. Mashaalloh, qanday quvvat bo'ldi. Odamni qilich bilan boshidan urib ikkiga bo'lib yuborishlik. Allahu akbar. Endi bu kishini farzandi bo'lgan Abdullah qanday tarbiya olishligi. Banu Qurayza kunida ham Zubayr uchun katta voqealar bo'lgan edi. Zubayr ibn al-Awwam radhiyallohu anhu Yahudlar tarafidan sulh buzilganida Rasululloh sallamga hiyla nayrang qilishli makr qildi. Bu kun Rasululloh sallamga va musulmonlarga og'ir kun bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Banu Qurayza xabarini bilib kelishligi uchun kimni yuborishligini qaror fikr qilib turganda Zubayr ibn al avvam o'ylanmasdan borishligini aytadi. Ketgandan keyin Rasululloh sallam Zubayr ibn al avvam haqida o'sha mashhur har bir payg'ambarning pidokori bo'ladi. mening fidokorim Zubayrdir, ammamni o'g'li deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu gapni aytgan edi. Abdulloh ibn Zubayr bundek jihad ruhi ostida katta bo'ladi. Qachoniki Abdulloh ibn Zubayr 7 yoshga kirgan vaqtida Madinatul Munawvarada mahalla do'stlarini yig'adida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldiga kirmoqchi bo'ladi. Aytadiki, Nima uchun katta kishilar bay'at bergan kabi biz ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bay'at bermaymiz? Yuringlar deydida masjidga kiradi. Rasul vasallam ashablar bilan o'tirgan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'raydi bundan. Nimaga kelding? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga biz katta kishilar bay'at bergani kabi biz ham bay'at beramiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'lini cho'zadida Abdulloh ibn Zubayr ham va bolalar ham qo'lini cho'zib o'sha yerda bay'at beradi. 7 yoshlik bola. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam undan keyin bu otasini o'g'li. Ya'ni otasini bolasi deydi bizda, xuddi shunga o'xshagan Rasululloh sallallohu alayhi sallam bu otasini bolasida. Otasi ham xuddi shunday bo'lgan deb Rasululloh sallallohu alayhi sallam bayon qiladi. Kunlardan bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijoma oldiradi. Hijoma bu fosit bo'lgan yomon qonni badandan chiqarib tashlashni hijoma deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va ashablar bosh og'rig'ini yo'qotishlik uchun boshidan hijoma qonini oldiradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham qon oldirdi, ya'ni hijoma qildi. Bu hijoma qonini bir idishga soldida Abdulloh ibn Zubayrga berdi. Bu yosh bola bo'lgan vaqtida. Va aytdiki, tashlab yubor. Abdulloh ibn Zubayr tashqariga chiqdida bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qonini, muborak qonni qayerga tashlayman? Axlatga tashlaymanmi, qumga tashlayman? Dedida haligi qonni ichib yubordi. Shu vaqt qaytib kirgan vaqtida Salman al-Farisi radhiyallohu anhu yo'liqib qoladi Abdulloh ibn Zubayrga. Qarasa qo'lida hijoma idishi va bola boshqacharoq suratda turibdi. Demak, ichib olgan. Salman Farisi buni biladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga kiradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga oldiga Abdulloh ibn Zubayr ham kirgan vaqtida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qonni tashlab yubordingmi deb so'raydi. Ha, insonlar ko'rmaydigan joyga, hech kim ko'rmaydigan joyga tashlab yubordi. Shundan keyin Salman Farisi radhiyallohu anhu bu qonni ichib yubordi dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ichdingmi dedi. Ha, ichdim. Shunda mashhur bo'lgan qaul Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vaylul laka minan nasi va vaylun lin nasi lak aw bik. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, Rijallar sirati, jihodi ham vafoti. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, Rijallar sirati, jihodi ham vafoti. unda bor qayg'u g'am, bordir shodlik quvonch ham. Tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am. Unda bor qayg'u g'am, bordir shodlik quvonch ham. Tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihodi ham vafoti. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihodi ham vafoti. Olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib, islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib, olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib, islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib bu islom tarixi sahobalar Ertalabki eshittirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihodi ham vafoti.